Ostegun aratsalde untan, emeritzigaren kogika abiatuko da, urepeletik, martxoaren ogoita bederatzean eh, bilborat eh, heltzeko eta gurekin ipagaleko aekako arduradunetarik bat, jakes, borte iru egun ontzuri? Ba, egun Lehenik, eh, leluarekin hasiko gira, eh? abiatuko da, hori aipatuko dugu istantean, euska aldun Ala ez, zergatik argunt ah, eh, gaurko garaiari egokitua zaio? Bai, bon, korrika orotan saiatzen dugu hor eh, mezu bat definitzen eta mezu hori pasarazten eh, eh eta eskaldunen artean. Bon, Horten bi hitzen batuketa egin dugu, Euskaldun eta Aldun eta horren bitartez nahi izan dugu erakutsi hor uh, eskualdunak edo eskualatzen adiren pertsonak uh, ahuldundu behar zirela eta pixka bat uh, bakotsak bere aldetik edo kolektiboki hainbat ekimenetan parte hartu Euskaren aldeko dinamikan parte hartzeko, iniziatiba berriak sortzeko, eskualdungoa trinkatzeko eta normalizazioari begira urratxena nabarmenak egiteko. Emeretzigarrena, eh, mila bederatziun eta larogoian sortu zen, eh, edo iragantzen lehenbiziko korrika. Zuk naski amalaugarrena, okanen duzu antolatzaile bezala, Bai, beraz, bon, egia da xeran remez eh, sortzi labetero egiten zela, eh, korrika, eta gero eh, laugarren ediziotik, eh, larrogoita bostetik, ja, bere markak hartu zituen, eta bi urtero egitea errabaki zen, eta gainera egutegian ere momentu finko bat atseman genuen. Zergatik, zeren lan aniz da, eh, korrika bat antolatzea, eta bi urtero baino gehiago ez zinezkoa da, eta importanta zen ere egutegian ja, kokatzea ekimen hori, denek jakin dezaten, eta ala, tokia, tokia txik dezagun. Bon. Eh, urte guzti horietan eh, lanaren antotelaketa latu da anitz, eh, indarrak ere mentatu dira, Eh, medioak ere eh, ez du deus ikustekorik, orain dugun eh, baliabide teknikoak, internet eta hori duzia, eh, gara jartan etzen, bada ere baliabide ekonomiko gehiago, permanente gehiago, hori guzia antolatzeko, baina, baina, alata guztiz ere, korrika antolatzeko behar da, eunka, milaka laguntzaile, erri zerri, erri guztietan, gauza batzu biziki zentralizaktuak dira, baina beste gainatekoak biziki dezentralizaktuak dira, zeren eh, berda seurtatu erri guzietan, auzo guzietan, eh, korrika behar bezala ontolatua izanen da, eh, behar den lekuan, behar den tenorean izanen dela, eta hori bakarrik egiten da erritar askoren parte hartzearekin. Aikaren lana, eh? biztanda Euskararen erakastia helduer eta nahi anter, biztanda gazte gere, Prezeski hor urteak, uh, din urteak joan, erabilpenean badakigu dela eskaz haundia eh, janduzu baliabideak e, hobetu obetu direla ere, uh, haunditu, e, badakigu erabilpena nunbait, um, eh, ipagaldian adibide tipitzen ari dela, mm, zuk, erakasle bezala duradun bezala, on, senditzen dukezu hori, karrikan, zure lanian, ala ere, erabilpena hor gakoa, eh, izkuntzalariek ere diote, zer egin tena litaike, Prisezki, e, erabilpena, erabilpenaren hobetzeko mintza plazak eta mintza gune horiek e, ziak asmatu dituzue, kartzen dituzte fruituak? Horian, e, nik uste goerari buruz, eh? kontraste edo suri beltzak bat dira, edo, eh? kontraste handiak bat dira. Egia da, eh, arlo batzuetan, eh, erre geografiko batzuetan, errabilpena gibelka joan dela, baina beste momentu, beste toki, beste sektore batzuetan eh, errabilpena emendatu dela. E, eta hori nabaritzen alda toki frangotan. Hordian, egia da oroak gibelka joan dela, eta hori kezkagarria dela, baina ez da dena belz, e, irabazten ari gira momentu, toki, sektore ba-, batzutan, hori erramer da. Egia da, gaur egunean e, etorkizunari begira, erabilpena dela denen uh, ardura, denen kezka ere. Gu gure aldetik eh, duen erakaskuntzan eh, ari garenak, hori, hortaz, bereziki uh, konsiente gira, zeren baitakigu denak bezala erabili behar dela izkuntza, eh? bizi irauteko eta garatzeko, baina horrez gain, helduek eh, ikas dezaten behar dute momentu batean eh, erabilpen erremu batzu atseman, erabilpen gune edo momentu batzu atseman. Ez badute klasean ikasitakoa praktikatzen klasetik kanpo, ez badute aukerarik, ez badute lagunik, ez badute pertsonarik, ez badute momentu berezirik horretarako, ez zingo dute maila batetik goiti biziki urrun joan, eta gelituko dira blokatuak. Hordian, guretzat funtsezkoa da hor errabilpen gune momentu horiek garatzea. Saiatzen dugu, bat ditugu hainbat iniziatiba, mintzalagunak, klasetik kanpoan taratzen ditugun animazioak, eta hor, adibidez, e, formakuntza profesionalen bitartez ikasten duten entzat ere, eh, bat hainbat eh, ekimen, hainbat e, lantalde, dota errak, e, martxan direnak hor errabilpen hori e, behar bez bezala garatzeko. E, ikaslean kopuruaren aldetik nola doa, or, emendatuz edo ur, dependi e, urteak nola diren, apaltzen, goratzen pixka bat, baina tendentzia hori nola doa? Bon, Larrogoietik honat, uh, e, iparaleko eka, eh? entzuzen Larrogoian, eh, mila behatzen eta Larrogoian sortu baitzen, e, handik handikunat gora bera frango izan dira, baina azken uh, urte hauetan gelitzen gira mila, mila berreun inguru horretan, eh? hortaz uh, eh, harina izor eh, urritik ekainera gure gau eskoletan diren uh, ikasletaz, eh? beraz mila berreun, mila, mila berreun, eh? e, hortan. Horrez gain baditugu beste egun berreun artean hor ikastaldietan parte hartzen dutenak, eta gero bestalde Eh, biziki garatu dena azken urte hauetan da formakuntza profesionalen bitartez ikasten duten pertsonak. Beraz hor, ba, berda kontatu beste uh, eh, eun, eun taberoita berreun pertsona urte zurte eh, ikasten dutenak. Beraz, bada goiti joateko joera bat, baina aitortu behar da, eh, ez dela nahikoa eta helduen erakaskuntza, nahi badugu benetan Euskara bizi behitu eta normalizazioari begira urratsak eman, beharko da askoz eh, jende gehiago eskualdundu eta horretarako helduen erakaskuntza behar da askoz gehiago sustatu eta garatu kilometroak eh, erosten eh, dituzte, elkartek, enpresek, eh, nahiantek, ipagaldeari duak ionez, eh? senditzen da, ere, orokortzen ari dela, edo ez dela bakarrik nunbait astapeneko um, gauza, hor, senditu da, pixka bat, euskara orokortzen ari dela? Bai, eh, dudari gabe, parte hartzaileen aldetik hor eh, biziki zabra da, gaur egunean, eh, korrikan parte hartzen dutenak, eh, edatu da azken urte hauetan eta urtero edizio horotan saiatzen dugu gero eta sektore eh, berri gehiago implikatzea korrika, korrikan hasteko eta korrikaren bitartez, haien konsientzia edo euskalekiko atxikimendua sustatu, garatu eta zergatik ez, hori baita helburua, horiek ere edo pertsona batzu beden gure gau eskoletara eskolara urbildu eta eskola ikasi. Beraz, hortan bai dudarik ez da, eta hor froga da, hor eh, bai eh, alderdi politikoan aldetik, sindikatuen aldetik, den-denak hor dira, eh, korrikan parte hartzen, eta Euskaren aldea agertzen direnak, eta beste hainbat, narteko gizarteko, mm, zera, elkarte eta talde bat asun, eta bon, biziki-biziki zabala da, hori dudai gabe. Iparaldeko aekari zenbat ekartzen dako, diru iturri bezala, korrikak? Odean, diru frangoale batetik, baina gure budxetaren uh, eh, euneko lau bai, baizik ez da, eh? urteari, eh, urteko budxeta, eh? bon, bi urtean behin egiten da, beraz, urte bateko eguneko sortzi litzateke baina nolaz bi urtetan egiten den eguneko eh, lau baizik ez da. Eh, beraz, bon, ezinbestekoa da, eh, biltzen den diru hori, beharrezkoa dugu, baina ez da pentsatzen ahal, hor gaur egunean, eh, bezalako egitura bat eh, bizitzen aldela, bakerrik korrikarekin. Ezinbestekoa du korrika, baina ez da nahikoa, eta geruari begira, eh, aeka edo horroa eskualduntze, elduen eskualduntze alfabetatzen mugimendua indartzeko, askoz baliabide ekonomiko gehiago mobilizatu bideratu behar direnak, direra, e, eh, bai podire publikoen aletik, bai formakuntzaren aletik. Euskal Haldu, ne, eh, orten golema, emeretzigarrena aratsale untan abiatuko dela, beste lorpen bat, nunbait, bait, um, aeka, izaiten alda hortaz, da e, Euskal Edabide guziak kasik bilu dituzuela urepelerat abiatze horren prestatzeko. Bai, eta bai, e, horretaz e, arro gira, bon, ez Eh, eh, eh, gira gu bakarrik horretan aritu. E, Pozigira, eskualdun konzeptuaren bitartez, bada hor iniziatiba berriak, hauzo solan, eskualdungoa elkarrekin lanean aritu, bon, tradizio bat da, eh, gure herrian, eh, gauzak elgarrekin egitea eta mila gauza egin ditugola, herriaren eh, inda, indarrez edo edo elkartasunez, eta korrika honen karietara eh, iniziatiba berri hori eta ekimen berri hori martxan ematea biziki pozgarria da. Eh, txalotu behar dira hortan parte hartzen eh, duten guztiak, bereziki eskualerriatiak eta kanal dute, horiek eh, hortan sinetxe baitute eta pusatu dute, baina hor ere izan ditugu beste bat, ETB e ere hor izanen da. Beraz, biziki, biziki ekimen polita, pozgarria, eta bon, espero dugu ondoko urtetan ere segitzen alko dugula horrekin. Urepele badakigu, Salvadoren eh, Seaska, uh, Oantzea, horre begi kriska bat bertsolariari eta bon, Ureperenen antolatzeko parioa, ez baita logistikaren aletik ere bilbo adibidez, eh? helztira bat ere prestakuntza bera eh, abiatzean eta helmugan. Mm, zailtasunak ekarri ditu, ala ere Urepelen antolatzeak? bon, lehenik erran behar da, urpelen e, eh, biatzeko erabakia ekak hartu balin badu, bertako jendeak eh, zutelako eh, eskatu. Eh? eskaera etorri zen, aekarat, handika abiatzeko, kontutan hartuz sekulan ez etzela kaurika handik eh, ez abiatu ez da pasatu ere, eh, eh urpele, eh, aldude eta banka herrietatik, biziki ongi hartu dugu ideia, eta gero urpele erritikitikia, eta bilbo errinagusia, bien arteko lotura hori polita idutu zitzaigun, eta horrela egitea deliberatu genuen. Eta hasieratik bertatik urpeldarrak, banka, bankako jendea eta aldudako jendea, bertako jendea, araneko jende guztiak, parte hartu dute, hor, multso eder bat mobilizatu da, urte batez, aritu dira lanian, lantaldea egiten, eta den denak hasik horiek dute antolatu, ekak medio batzu ezagir ditu, koordinatzailea ezagir hor, eh, grasi zeneko neska bat, eta bera aritu da hori guzia koordinatzen, baina bertako egitarrek dute eh, abiatze hori eh, antolatu eta asmatu. Ostegun aratsalde untan abiatze ofiziala, bostetan, eta mm, aratsian ipagaletik, gauaz ere, biagarte eta ateratzeko elizondot edo elizondora tarri batzeko bihar eguerdi irian, berri sartzeko gero larun bat aratsalean ipagalderat sartuko da eh, saratik. Bon, ipagaldean hor, eh, zer egan itzordu nagusietarik, ant, ekimena nagusietarik? Orduan bon, eh, erri zerri, eh, badira hor itzorduak, jendea biltzeko, korrika egin baino lehen, goitatzeko edo ondotik, eh, dira badira inbaten dimensio, eta gero badugu itzordu nagusia, eta hori ere, uh, eh, edizionen uh, eh, ekimen berri bat eh, da, eta da, lagun batean baionan izanen den uh, rutbi ematsa bat. Hor gure ikasle batzuen ideia izan da, haien uh, proposamena izan da, horiek rutbi zalea dira, rutbian nahi izan dira, eskola ikasten ari dira ekarekin, eta nahi izan dute zerbait ekarrik horrika honi, eta proposamena egin dute, eta kirol parte guztia haien gain hartu dute, eta beraz izanen dugu hor pesta eder bat, hor eskola selekzio bat, eta eta parean Bretainatik etorritako jokarariak ere, eta beraz lagun batuntan, untan, atxaldeko lauetan, eh, Baionako Bayonako Jean Doge eh, zelai handi horretan, eh, izanen dugu, beraz, rugby partida hori. Eta besteak beste ere, eskuali irrati hauetan ere segitzen halko da, ipagaldeko pasai horiek segitzen halko dira. Eh, bukatzeko, jakes borteiru, pertsonalki, gandugu seigarren ediziotik unarat, ari zirela antolatzen, kurrikai aipatzen denean, zuretako, bonun lana, <laughs> heldu da, baina eh, hortaz aparte, e, zeri, edo zer irudikatzen duzu? Bai, lana, estresa, baina plazera dudari gabe, bon, uh, korrika antolatzea eh, da privilegio bat, maila batean, uh, ba, inbeste jende mugitzen duen ekitaldia, inbe, inbeste jenderekin harremanetan izatea, eta gero korrika bera ikustea, bon, bide bazterretan, milaka jende, milaka eskualtzale, irriño batekin, denak elkarturik, hor uh, eskual populua, eskual irria bera hor ikusten da, bide bazterretan, eta hori placer, eh, placer handi bat adu daigabe. Amalau edizione eh, hor eh, antolatzu dituzula, ez bakarrik biztan da. Horritzapen bat, ala ere, unkigarri bat baduzu gogoratzen zauzula? Ez, mila dira, horritzapenak, gehien bat gogoan dut hor hain zuzen antolatzaile anonimo guzti horiek, eh? eh bon, ala, bakar batzu agertzen gira ala, prentsan eta, eta uste du eh, guk eh, bestak baino gehiago iten dugula, ez da bate hori, eh? badira erri-zerri milaka jende, buru belarri ari direnak hilabeteak eta hilabeteak, dirua biltzen, gauzak egiten, gaueko ez dakit bon, ala, ah, milaka jende anonimo guzti horiek, aieri esker bakarrik antolatzen dara erakorrika, eta Oie gogoan ditut eta horitzen naiz, kurrik askurrik horiek oiek hartziren, edo ikusten ditut batzu, bon, wala, oiek ere, mar, goi edizio detan direla, eta hori ere placer handi bat da. Zer desiratzen aldako aurtengo kurrikari? Eh, Arrakastatua izatea, noski, eh, ongi pasatzea razori gabe, eta biziki ongi abiatzea, eburirik gabe, agian, eta bukatzea bilbon, hor pesta eder batekin. Jakes, borte iru mileska. Zuri mileska.